Mīļais varnais Dievs, paldies Tev par šo dienu. Paldies, ka varam noslēgt šo nedēļu dievkalpojumā un paldies par to vārdu, ko Tu mums esi sagatavojis. Paldies par slavētājiem, kas mūs vadīs slavēšanā. Svētais gars palīdz, ka tur, kur ir mūsu vārdi, tur arī mūsu sirds, dārgais Dievs, palīdz, ka mēs no viss sirds un patiesi dziedam Tev par godu, mīļais Dievs. Katrs kā mākam ar to balsu, ko Tu esi devis. Paldies Tev, mīļais Dievs. Paldies, ka šodien šeit esam, ka mums ir šeit iespēja sanākt. Paldies, ka Tu mums esi sargājis, katru par katru rūpējies, par katru bijis nomodā, par katru gādājis. Tu tiešām esi brīnišķīgs Tēvs debesīs. Tev vienam viss gods un slavu. Āmen. Slavēsim Dievu. Āmen. vārds, tas man tik ļoti dārs, tas mana dzīvība, tas mana brīvība un augšām celšanās. Tu zemi vous pas, lui es tevis apžēlots. Viss man tevis dots, man grēkus piedēļ. ka esam Tevis apžēlot, kungs. Paldies, ka mums ir viss piedots Tavā dāvā, Jēzu Kristu mums, kungā. Paldies Tev, Tēvs. Paldies Tev, kungs, ka Tu piedod mums grēks. Paldies, ka mēs varam būt droši, ka mēs ne esi Tu Tēvs un lai mūsu izvēles Tu katrā Tēvs domā vārdā Tēvs un darbā, lai mēs izvēlamies darīt to, ko Tu saki Tēvs un lai mēs varam pagodināt ar katru savu darbību un vārdu Tēvs un izvēli Tevi Tēvs. Lai Dievs redzot mūsu darbus Tevi, lai redzētu, Es lūdzu, lai mēs nekad paši nepaukstinamies, Tēvs, bet lai mēs visu godu atdodam Tev, Tēvs, pazemojamies zem Tavs varanās rokas, Tēvs, lai Tu mums paaugstināt, kungs. Paldies, Tēvs, par Tavu klātbūt un par Tavu svētumu, Dievs, par Tavu prieku, kungs. Slāvu Tev tiešām un tiešām viss gods Tev, vienīgi Tev, kungs. Jēzu Kristu dzīvā Dieva dēļ. Tavs krusts tik brīnumaini skaists un cēls. Zemu kritušo tas augstu cēl. Uz mūžiem smago nastu projām vēl. Jēzu Kristu dzīvā Dieva dēls. Es tevi soli. Tavā spēkā iesim kalposim, izpostītos mūrus uzcelsim. Mēs tevi saicinām pie priesterī, tavi svētī izpostītos mūrus uzcēl. gars, tava roka ikvienu, lai ieved papielūksmes vārtiem. Tavos glābšanas mūrus, lai dzīvo, ik viens, kam satriec un izmisis gars, tava roka ikvienu, lūkšanas mūru es lai dzīvo. Tu mums esi. Tad mums nevajag nevienu, kungs. Tad mums viss ir dots, kungs. Tevī mums viss ir dots, kungs. Kā tas pats dārgākais, ko vien mēs varam atrast savā dzīvē, kungs. Mēs Tev pateicamies, kungs, ka Tu mūs esi atzīmes pirmais, kungs. Tu mūs pirmais esi mīlējis, kungs. Un ļaus Sev toties, kungs. Un pieņems mūs kā savus bērnus, Dievs. Dāvājs mums pestīšanu, Jēzu Kristu. Dievs, paldies Tev, Tēvs. Paldies, kungs, ka ir Jēzu mums ir pietiek kā ar Jēzu mums ir pietiekums. Tās mēs gribam. Mēs gribam, ka mūsu acis ir tik uz Tevi vien, kungs, Jēzu. Tik uz Tevi vien, kungs. Ka mūsu dzīve tā būtu mūsu ikdiena, kungs, ka mēs staigājam ar Tev kopā. Ka svētais gars Tu mūsu vādi šajā visā patiesībā, kungs. Ka Tu vādi mūs arī cauri mūsu ikdienai, Dievs. Svētais gars nāc, nāc. Bez Tevis mums nāc. martério como se me serviste. Uh, kā jau uh, Mārcis man pieteica, man sauc Pauls. Atļaujiet man jūs sveicināt Liepainieku vārdā. Un es sākšu, es sākšu ar liecību, kas absolūti iederās tēmas kontekstā. Varbūt kāds no jums zina, varbūt nē, bet tad, kad man ir brīvs laiks, nu it kā brīvs laiks vai vēlme izveidināt galvu, Es mēdzu darīt divas lietas, tīri uh, fiziski. Uh, es vai nu braucu ar riteni, tādā cenšos sportiskā veidā to darīt, uh, vai arī uh, šeit tad izēja ar metāla detektoru. Un neuztraucieties, es neesmu kapeņu izlaupītājs, bet es ļoti gribētu atrast kāds dārgums. Uh, vēl joprojām tas manī mīt kopš uh, bērna laikiem, kad lasīju grāmatas par pasaules apceļotājiem – un dārgumu meklētājiem pasauli. Es esmu apceļojis savā laikā, kad es gāju jūrā. Ar dārgumiem tā švakāk. <laughs> Bet, nu, lūk, un izrādās, ka tas kungs zina man hobiju, un kad es viņam prasīju, ko man nest kādu vēsti, tad viņi tā ļoti ļoti interesanti pavērsās tas viss, un tad nu, spriediet paši. Ar, respektīvā, cik no jums varbūt zināt, kas ir metāla detektors? Nu, pavisam vienkārši. Tāds sako, oh, ak, jūs melni arheologi, ja? Un eh, jūs zināt, à, tas ir labi. Metāla detekcijas mērķis, teiksim, manā izpratnē ir staigājot pa mūsu zemīti, atrast kaut ko dārgu un vērtīgu. Tā ir man definīcija. Jā, tas nav. Uh, Un eh, metāla detektors strādā uz signāliem, eh, respektīvi viņš ķer eh, metāla signāls, kas ir zemē vai augstnes virspusē, un tie signāli ir, viņi ir dažādi. Un mana, manā metāla detektorā, es neteikšu firmu, ja, lai nebūtu reklāma, bet man ir metāla detektors ar cipariem. Respektīvi, uh, jo zemāks signāls no 0 līdz 99, tā tad ir pilna skala, jo zemāks signāls, jo lielāka iespēja, ka būs gruži. Un sākot tur kādu 45 un uz augšu, var būt viss kaut kas. Ja? Un uh, reizēm ir tā, ka uh, uz šķietam augsts vērtības signāla iznāk uh, šnaba pudeles korķis. Latvijas lauka ir bagātīgi uh, es lacītu ar trīs lietām. Ar asinīm, ar sviedriem <laughs> un ar šnabi. Uh, tos jums saka kā liecinieks. Ja? Dikti daudzi dzēruši uz mūsu laukiem. Dažādos laika posmos. Ja? Tur ir ulmaņa laika korķi, padomu laika korķi, uh, 90. gada korķi un mūsdienu korķi. Ja? Tā kā viens no mūsu zemes lāstiem no nu, visos laikos ir bijis alkohols. Uh, es to nesaku kā garīgi lūgdams, bet tīri fiziski, kad liekas ēst nu, es ne, neko vairs nevaru atpūsties, es iešu mājā, man korķi ir noriebušies. Un viņi nāk uz ļoti labiem signāliem ārā, ja? bet eh, mēs to saucam pa džanku, vai pa musaru, vai vienkārši pa mēsliem, kā nu kur valoda tev ir pieņemamāk. Ja? Un, eh, un reizēm ir arī tā, ka uz tādas zemākas kvalitātes signālu, uz zemākas, eh, iznāk kaut kas ļoti vēsturiski dārgs un vērtīgs, un, un, un, un, un pat tāds, kad eh, rodas jautājums, vai uz muzeju nest, vai drīkst sev paturēt saskaņā ar likumu vai, vai kā savādāk. Ja? Un redzi, eh, signāli strādājot ar detektoru ir daudz un dažādi. Un uh, citi saka tā, kas nodarbojas ar metāla detekciju, viņi saka tā, tu zini, ja tu neko negribi palaist garām, rots ārā visus signāls, kas ir augstāk par, nu, tur 40-45. Es runāju par savu detektoru, ja? Uh, Eh, citi saka, ka es mazāk ar 80 nemaz neķēpājos. Un uh, es jums pateikšu tā, ja es roku ārā visus signāls, kas ir uh, eh, 45 un uz augšu, tas ir, tas ir vāks. Tu esi, tu esi pārguris, tu esi noņēmies, un, uh, un tad beigās tev zūd spēks, jo zemē ir ļoti daudz. Uh, tomēr ir viens signāls, ir viens signāls, ko mēs savā detektorista lokā, ir arī vēl kādi eh, brāļi, eh, ticības brāļi, kas šeit tad izveidina galvu šajā kontekstā, ko mēs ārkārtīgi gaidam. Un tas ir signāls, ka ja viņš tev nosit uz tā panelīti, tad tu vari likt nos detektoru, saukt eh, partneri, teikt, ieslēdz kameru un filmē, tāpēc, ka visi zina, kas būs. Un šis signāls ir vai no nu 90, vai 91, vai 92. Ah, bet manā kontekstā, ah, pēc cik dienu iepriekš man noskanēja šis signāls 91, ah, tad es teikšu, ka tas ir signāls 91. Un šis signāls ir vienmēr, kad ir, mm, kā pareizi latviski būtu, Imperial Russia, <laughs> Imperial, <laughs> Krievi impērijas cariskās monētas simbols ka te viss ir 91 uz tā panela. To var likt visu nost, jo tāds signāls ir tikai Krievu impērijas lielajai cara monētai. Tas ir, tur nav šaubu, tur, nav, tur var būt kaut kādas novirzes, bet tas ir tā, ka nevienam signālam nav tāda stabilitāte manā praksē. Un tad, kad tu zini, ka tev nosit 91, tad ir bingo, smaid, rād, neko neroc, sauc no A līdz Z, rād, tur zini, kas būs apakšā. Un eh, tieši tā arī bija arī pēdējā reizē. Un eh, neuztraucieties, tās monētas eh, nav šausmīgi vērtīgas, un viņas nav jādod muzejā. Tās ir no tām, kuras drīkst paturēt. Un izsito 91. Un, un tad es nākamā dienā jau es monētiņu nolicis nopriecājies, kad nu nebija tukša gaita, un nebija tikai korķi un naglas un zirgu pakau sarūsējuši lūdzos Dievu, un es saku, kungs, Dievs, uh, man ir tāda lūkšana no rīta. Dievs, es zinu, ka, ka, ka mūsu dzīvē, mums ir tik īsa dzīve, mums, man, ka mums ir jāmeklē visvērtīgākais. Un es teicu, un kungs Dievs, nu, es saprotu, ka mēs cilvēki esam kā tāds detektors. Tā ir mana saruna ar viņu, ja? Un es saku, Dievs, uh, Un es zinu, ka nekas nav vērtīgāks par tevi pašu. Es teicu, bet kungs, ir tik daudz garīgie signāli. Nu kā lai viņos neapjūk? Un, un, un, un ļoti bieži šķiet, kad ir labs signāls un beigās ir mm, tur tāds krāms vien iznāktēji manā un tavā dzīvē. Ja? Un reizēm liekas, ko tu tur, kaut, es pat nepievēršu tam vērību un izrādās tās ir dārgas un vērtīgas lietas. Un es saku, kungs Dievs, nu kā visos šais signālos neapjukt? Nu, kas, ir, kas ir tas tavs signāls? Kas ir tas tavs visdārgākais signāls? Eh, kas ir tavs 91. signāls? Es viņam tā ar beigās pasaku. Un viņš saka, skaties 91. psalmu. <laughs> Jutā tu kaut to pusi vēl. Nopietni, tas bija wow. Tas bija wow. Tas bija tādā kontekstā. Un uh, Un es skatos, šis dievkalpojums saucās arī vissvarīgākais, visdārgākais. Šī dievkalpojuma tēma ir vissvarīgākais, visdārgākais. Tas, ko uh, uzreiz vienā teikumā, ja tu gadījumā nogurs vēlāk klausoties, es tev gribu pateikt, kad ir tēma, kurš tad Dievā un garā ir vissvarīgākais uh, signāls un visdārgākais garīgajā ziņā, ko tev kā detektoram, ja tāds latviskāks vārds būtu uztvērējam, dieva uztvērējam, būtu jāuztver savā garā, savā dvēselē, savā dzīvē. Un ejam uz 91. psalmu, jo kāpēc, kas ir paliet? Reizē mūsu dzīvēs atnāk arī signāli, kas liekas ir 80 un 85, vai arī 50 un 70, bet mēs iztērējam laikus un resursus, un beigās iznāk, ka, nu, kā jau es teicu, ka ne šis, ne tas. A mums vajag, un skatieties, 91. signāls uz detektoru ir cariskais, ķēnišķīgais, ja, imperiālais. Tu saproti? Tas ir valdnieka signāls. Un es saku, Dievs, kas ir tavs 91. signāls? Viņš saka, 91. psalmu šķir vaļā. Un tur ir tādas lietas rakstīts. Psalms ir visaugstākā patvērumā. Es lasīšu pirmos, lasīsim lūdzu, pirmos divus pantus, kas dzīvo visaugstākā patvērumā un mīt visvaranā ēnā, tas saka uz to kungu. Mans patvērums un mana pils droši las līdzi, mans Dievs, uz ko es paļaujos. Un lūdzu, tagad izlasam arī devīto pantu. Tiešām, tu, ak, kungs, esi mans patvērums, visaugstāko tu esi izraudzījies sev par aizsargu. Un lūdzu vēl kopā 14. pāntu. Tādēļ, ka viņš man stipri pieķēries, es viņu izglābšu, es viņu paaugstināšu, jo viņš pazīst manu vārdu. Un eh, tātad tie panti ir 1, 2, 1, 2, 9 un 14. Eh, tēma ir visdārgākais, visvērtīgākais, ko meklē. Eh, uzreiz gribu tev likt ātri divas lietas pie sirds. Tas ir tāds cūku un avs tests. <laughs> es nezinu, kā viņš te izies cauri, bet uh, ko es paskaidrošu? <laughs> Dieva avis uh, dzird un klausa sava gana balsī. Uh, protams, tas ir Jēzus Kristus. Uh, āži ir uh, dzird, bet neklausa. Un tad ir tāda radījuma kā cūkas – Un cūkas ir tādas radības, kam dod pērles, un kas neko par to, e, kas viņas neuzskata par kaut ko dārgu un vērtīgu, bet labāk izvēlās e, mēslus, pakaišus un e, to sili. Ja? Un cūkas, salīdzinot ar cilvēkiem, Dievārds arī cilvēks salīdzina cūkām, jūs zinat, nemetiet pērles cūkām. Eh, tur jau nav rakstīts par juvelieru izstrādājumu un dzīvniekiem, tur ir rakstīts par dieva dārgumiem un, un cilvēku attieksmi. Un uh, dievbērnu vidū nevajadzētu būt cūkām viņu vidū, bet ir āvis, kam ir cūciska daba iezagusies iekšā. Vai tendences. Un uh, no tādas cūciskas dabas vajag tikt vaļā tas, kas ir cūka pēc būtības, tas ir grēkā, nešķīstībā un, ja, tas ir jāved pie kunga. Tam ir jāierī pērle, lai viņš taptu par āvi. Amen? Amen. Un par to mēs nerunājām. Un, bet ir āvis, kuras tik ļoti ir novārtījušās dubļos un kuriem varbūt ir tik ļoti augstprātīga, lepna un vīdzdegunīga attieksme, ka Dievs nevar uzticēt viņiem dārgums. Un visas lietas, ko Dievs dod, paklausies, visas lietas, ko Dievs dod, viņas ir ārkārtīgi dārgas un vērtīgas. Uh, problēma ir tāda, ka cilvēki, uh, cik nav liecības dzirdēts, ka tur, kur cilvēki nav dzirdējuši Dievvārdu mācību, evaņģēliju un uh, vispār mācību pa Dievu, viņi ir gatavi sēdēt diennakti, nedēļu un tā tālāk. Un ļoti daudz tas sākumā esot bijis arī bijušajā padomu savienībā, tai skaitā Latvijā. Ar laiku mēs kļūstam tik gudri, tik pašpietiekami, tik pašpārliecināti un zinoši par Dievu, ka mūs, mūsos var iezakties, un to katrs pats to cūku testu izdara sev, iezogās tāda cūku gripa, kas parādās, ka tādā, nu jau, kad tā to Dievu vārds tik ļoti izsarasts, ka tu viņu nepako nevērtē. Ja? Vai arī tas parādās, es jau to zinu, to jau mēs esam mācījušies un tā tālāk. Es to runāju Dieva vārdā, es to runāju savā kontekstā. Ja? Un otra lieta ir arī tāda, kad reizēm, tas ir, es Rīgā palūdzu iziet garīgās slinkuma testu tavā dzīvē, jūs esat ievērojuši, ka tu var būt čakls un krietnes cilvēks savā darbā, biznesā, mājas solī, ja? dārziņā, Eh, televizoru skatīšanā, izklaidē, laika pavadīšanā bērniem, bet tikko tu ķeries pie bībeles, notiek kaut kas mistisks. Uh, piecas minūtes tu varbūt izturi, un tev vai nu nāk miegs, vai tu nespēji palasīt, vai kā savādāk. Uh, kuram ir bijis tā, ka viņš ir čakls daudzās lietās vai kādās specifiskās lietās, bet pie bībeles viņam ir kaut kāds slinkums nāk virsū? Ir. Uh, šitā ir viena lieta, kas ir, ko es nožēloju savā dzīvē, un es biju piemirsis, kas tas ir. Paklausies, būs vērts tikai iet tālāk, ja mēs drusciņ šito atmaskosim un nožēlosim. Ir garīgs spēks, kas ir kā sātana spēks. Es nezinu, cik viņi ir daudz, bet tas ir gars, kas ir garīgā slinkuma gars šī nav standarta frāze, ja? garīgs, fizisks. Tas ir, jūs saprotiet, vai tas ir normāli, kad es un tu varam divas, trīs stundas skatīties pārraidi, pat, pat ne pārāk gar, interesanti. Ir gadījies tā, bet tu iztur, tevi interesē, kas ir līdz galām. Un tikko atcerieties to manu pantiņu, bija tāds Jānis Dreslers, humorists savā laikā, viņš rakstīja tā, tikko acis meta rakstos, apgūlās kā sivēns lakstos. Ja? Jūs saprotiet, pa ko ir runa. Un tā tik liekas, es nevaru. Nē, ir sātanisks spēks, kurš spiež uz to, lai mums būtu garīgs slinkums. Kāpēc garīgs? Tāpēc, kad uz telezoru viņš nespiež. Uz telezoru tu vari saglabāt nomodā līdz diviem, līdz trījiem, līdz pieciem. Ja iet boks, maču, mairs, briedz, cīnās, ja? tikko jāpalasa bībeli. Jums ir jāuzdod jautājumu, vai tas ir dabiski, vai tas tomēr ir pārdabiski. Tas ir pārdabiski. Tas ir draugi pārdabiski. Un ja mēs sa sastrādājamies ar šo garu, eh, e, es runāju par garīgās cīņas aspektu. Es nerunāju vienkārši, ja tu esi kaut kur arī sliņķis vai, ne, vai kaut kā tā, tādās lietās, kur, bet tas ir arī gars, kurš ir jāatpazīst. Un skaties, viņš grib, eh, lai mēs ar viņu, viņš spiež uz to, lai mēs sadarbotos ar viņu. Tev nāk miegs, tev novērš uzmanību, tev klejo domas un tā tālāk un tā tālāk. Eh, respektīvi, mēs drusciņi pavērām priekškaru, kas notiek otrajā pusē. Un, mīļa, tā ir liela cīņa. Kāpēc? Tāpēc, kad viņš negrib, lai tu tiec pie pēlēm. Viņš negrib, lai tu tiec pie pēlēm. Viņš grib tevī uh, izveidot, uh, ok, iztiesā, es pateikšu, kā man tas sirdī ir. Viņš grib mūsos es pateicu vārdu tevī, viņš grib mūsos izveidot cūkas dabu, kas sarijās pie siles viskaut ko, kas, un, un viņai ir labi, bet kurai nomet pēles, ziniet, ko cūks dar ar pēlēm? Jūs zinat, ko, vai ne? Sabradā ar savām kājām jo viņas neuzskata, ka tas ir kaut kas vērtīgs un ēdams. Ok, uh, vissvarīgākais, visdārgākais. Kā jau es teicu savā liecībā par metāla detektoru un par šo carisko simbolu, es teicu Dievam, Dievs, es zinu, ka tu pats esi visdārgākais un visvērtīgākais. Bet kā tad man un mums būt visdārgākā, visvērtīgākā? viņš saka 91. psalmu, un tur ir pateikts tādas lietas, ļoti personīgas lietas, ļoti personīgas lietas, visdārgākās, vissvarīgākās lietas. Un tur ir teikts tā, e, kas dzīvo, tas, kurš dzīvo visvaranā patvērumā. Tātad dzīvot viņa patvērumā ir visdārgākā, vissvarīgākā lieta – Tālāk, dzīvot visvarnā ēnā. Ko nozīmē dzīvot visvarnā ēnā? Mēs lūdzām par svaidījumu, uh, dziedājam par svaidījumu lietu. Mēs lūdzam par godību. Dzirdi? Starp citu, es ieraudzīju dažus no jums un atcerējos uh, vienu liecību. Man mudīgi jāpastāst, lai jūs iekniebjat sev šī dievkalpojuma laikā. Tad, kad sludina Dievu vārdu, vai nāk liecības, un saka, kāds brālis mās saka, es pateikšu atziņu. Kamēr viņš stāsta liecību saviem vārdiem, ir audio signāls. Sāk lasīt dievvārdu, pluk, zālē kādam aizkrīt auss un nāk miegs virsū. Mīļie, tas nav normāli. Tas nav garlaicīgs sludinājums. Tas nav normāli. Tāpēc lūdzu, ja tu sadarbojies ar to garu, atpazīsti viņu, pasaka, kungs, Dievs, piedo, es esmu bijis pavirš, es esmu bijis garīgs links, man kaut kas ir garīgs miegs pārņēmis apkārt. Cirdi? raujies no tā ārā. Raujies. Tas nav normāli. Tas nav normāli. Dzirdi? Tas nav dabiski. Te varētu atnākt Herbalife pārstāvs un visi, varbūt visi ne, bet lielākā daļa ar interesi pamostos, ja būtu labs orators, cik labi tas ir veseli, nu, ķipa, ja? Un, un būtu, jā, un es gribu, es gribu maksāt, es gribu pirkt, Un, un ir dievvārds, kas ir visdārgākais, visvērtīgākais, un pēkšņi tāds tīmeklis, tāds, ja, domas klejo projām, un atpazīsti, lūdzu atpazīsti to savā dzīvē. Ok, kas dzīvo visvarnā patvērumā. Tātad visvarnā patvērums un viņa tiešais tuvums ir visdārgākā un visvērtīgākā lieta, kuru meklēt, meklēt carisko, ķēnišķīgo un valdnieka klātbūtni būt viņa patvērumā, zem viņa protektorāta, dzīvot visvaranā ēnā. Ko nozīmē visvaranā ēna? Skatieties, atcerieties, kad Pāvils un Pēters gāja un viņa ēns apspīdēja slimos. Kas notika? Dziedināšanas, brīnums, zīmes. Bet kā ēna tā bija? Tur ir divas atbildes iespējams, un abas noteikti būs labas. Ja, skaties. <laughs> Protams, Dievs caur viņiem spīdēja, un viņi ēnas, eh, viņiem tas svaidījuma leņķis bija tāds, viņa ēnas garumā, ja tā drīkst izteikties. Tu dzirdi? Un Jēzus dzīve nebija, nav pierakstīta, cik es zinu, ja ir palabo gadījums, kad Jēzus gāja un viņa ēna aizskāra kādu. Un kāds tap dziedināts. Un ja es teicu, kad es aiziešu tur pie tēva godībā, jūs darīsiet lielākas lietas. Amen? Jēzum cilvēki centās pieskarties. Protams, viņš teica centurionu, ja tur tavu ticību tev līdzējas, tavs kalps ir dziedināts, tur 100 km vai 10 km no tās vietas. Tas ir cits stāsts. Bet tik un tā. Un tagad skaties, kas, bet kas dzīvo. Pēteru pāvilēni tādi, bet <laughs> visvarenā ēna visvarenā ēna. Tas ir kaut kas tik liels, tas ir kaut kas, tas ir kaut, tā ir viņa godība, tas ir viņa svaidījuma klātnība, ot, kas tajā dzīvo, tas dzīvo tiešā visdārgākā, uh, visvērtīgākā, kas ir iespējams tuvumā. Un tas ir tas, ko meklēt. Tas ir 91. signāls. Uh, tālāk, uh, saki uz to kungu, mans patvērums. Tātad visdārgākais, kas tavā dzīvē var būt, uz ko tu var rast drošību, tas ir, ka tev Dievs pats ir tavs patvērums. Tu dzirdi? Dievs pats ir tavs patvērums. Tālāk, saku uz to kungu, mana pils. Kas ir pils? Pils ir ķēnišķīga mājvieta. Un cilvēks, Dāvids pasaka, būdams ķēniņš, valsts vadītājs, viņš pasaka, tas viss ir uh, Tie visi citīgi signāli, bet Dievs, tu pats esi mana pils. Dzirdi? Viņš dzīvo iekš Dieva. Tas ir visdārgākais, visvērtīgākais. Viņš dzīvo Dievā iekšā. Tālāk, viņš saka, saka uz to kungu, mans Dievs, uz ko es paļaujos. Ja? Dievs, es dzīvoju tevī tāpēc, ka es uz tevi paļaujos. Ja? Tālāk, stipri pieķēries viņam pašam visdārgākā, visvērtīgākā lieta tavā dzīvē ir, ja tu stipri esi pieķēries tam kungam. Kā mēs arī dziedām, Jēzus, man bez tevs nekā nav. Ja? Man nav vairs, kur iet, man nav ko darīt. Ja? Tu esi visdārgākais. Tālāk uh, viņš saka, tādēļ, ka viņš pazīst manu vārdu. Viena no visvērtīgākām un dārgākajām lietām, viņš kopā šai psalmā, es saskaitīju, ir astoņas, protams, tur ir vēl papildu bonus, ja, bet ka tu pazīsti viņu vārdu. Ka tu pazīsti viņu vārdu. Ka tu pazīsti viņu tuvumu, gara klātnība, svaidījums, godība, ja, tur izp... un tu pazīsti viņu vārdu. Vārdi, ko es uz jums saku, ir gars un uh, uh dzīvība, ja? Ja es tā teicu. Un vien, vēl viena no visvērtīgākām lietām ir, ka tu piesauci ne tā kunga māti, ne svēto vārdus, bet piesauci viņu pašu. Tās ir ļoti dārgas un personīgas lietas. Tu varbūt pateiksi, Paulo, es to visu zinu. Paulo, es to visu zinu. Un es varbūt tev uzda, uz, ielikšu tavu vārdu un paprasīšu, cik no tā tu regulāri dari? Vai cik no tā zinot visdārgākās lietas, cik tu praktizē iekš visdārgākajām lietām. Un tas temats ir šīs dienas, tiešām šis galvenais temats ir visvērtīgākais, kas ir Dievs pats un Dieva tuvums. Un uh, es pastāstīšu kādu ļoti būtisku atšķirību. Un tas ir, tas ir tests, tu gribi svaidījumu vai pašu svaidīt to. Ah, tas ir tests, vai tu gribi svaidījumu, vai pašu svaidīto. Jūs varbūt esat daudz reizes jau dzirdējuši un tikpat daudz reizes varbūt jau esat aizmirsuši, kad ir atšķirības starp devēju un to, ko devējs dod. Ir ļoti liela atšķirība starp devēju un to, ko devējs dod. Ja? Uh, vis, vis, visvienkāršākais līmenis ir, kad tēts vai mamma pārbrauc mājās, un uh, es, kad atceros savu bērnību, uh, jā, es gaidīju mammu, bet man šķiet, ka es visvairāk gaidīju, ko viņa man atnesīs. Ja? Uh, vai tur būs mašīnīte, vai pistolīte, vai būs preņika, vai koržiki, vai limanāti. Nu, manā gadījumā, padomu laika jauneklim. Ja? Un es māmu ar milzīgu depacietību gaidīju, kas būs viņas somā. Un ļoti bieži, kad mammai somā vai aiz pārgaruma darbā vai naudas trūkuma vai kā nebija, es biju ļoti saskumis un vīlies. Un tagad es tikai varu iedomāties, kā mana mamma jutās. Jo, ja somā nebija tas, ko es biju iecerējis, es mammiņu atstūmu. Bija kādas reizes, kad es viņu atstūmu, nevērtēju un dusmojos uz viņu. Jūs ziniet, man nav nekāda ilūzija, ka man šķiet mums ar Dievu iet tieši tāpatās. Uh, un jūs atceraties to liecību, ko es godīgi un atklāti jums esmu teicis, ne lai būtu par izsmieklu, bet par paraugu, kur varbūt tev tas ir pa svētību, iztestēt sevi. Man liecība savulaik bija tā, Dievs, ja tu neiedo man sievu, tu man nesi vajadzīgs. Ļoti godīgi, ļoti atklāti, un es jums teikšu tā – ļoti bērnišķīgi un cūciski. Kāds teikt, es Dievam nekad tā nes teicis. Varbūt tu tā es teicis un domājis par darbu. Varbūt tu tā es teicis par karjeru. Varbūt tu esi tā teicis par savu mājiņu, par savu sapnīti. Es nezinu, kas tev ir. Saprot to domu? Un tu saki, pēc būtības, varbūt tu savā dzīvē esi teicis arī tā, Dievs, ja man šitas te projektiņš neiziet cauri, vai tas būtu ģimenes, vai sieviņas projekts, vai vīriņa projekts, vai draudziņa projekts, ja? vienalga kas. Tu saproti, pa ko ir runa, vai ne? Vai es nedabošu ritenīt, tad tu man, mīļais devēji, nesi vajadzīgs, jo tu man esi pa lielam vajadzīgs tikai tad, kad tu man kaut ko dod. Tu teiksi, Paulu, tu runā brutāls, briesmīgas lietas. Mīļie, tad, kad cūcisks gars darbojas, šitā cūciskā attieksme ienāk mūsu dzīvē. Un tā ir vislielākā traģēdija. Un tad ir brīdis, kad mēs pasakām, kā jēga kalpot Dievam, dodiet man labāk zupšķīvi, es nicinu savu pirmdzimtību. Amen? Jūs saprotat, pa ko ir runa? Kad es vai spēles, es neturu pa pēlēm, un zupas šķīvis manī kroņi un pēles un aprocis vietā. Mīļie, no šī gara augstprātīgi, lepnīgi un vīdzdegunīgi neviens nav pasargāts. Neviens. Neviens. Mēs dziedājām. Ko mēs dziedājām? Žēlistība. Tā bija vienkārši fantastisks dziesma. Žēlistībā, ja? Žēlistībā mēs varam pastāvēt. Amen? Un ja tu nekritīs, es pateikšu vienu iemeslu, kāpēc tu nekritīs. Pamatiemeslu. Žēlistība. Protams, tur ir apakšpunkts. Ja tu dzīvos visvaranā ēnā, dzīvos viņa patvērumā, sacīs, jā, patiešām tu esi mans patvērums, man pils, es tev ticu Dievs, es stipri pieķeros tev pašam, es pazīstu tavu vārdu, es piesaucu viņu. Tur ir vairākas lietas, bet tām visām apakšā ir žēlstība. Un skatieties, viena lieta. Kāds varbūt saka, esat dzirdējuši tādas muļķības. Jā, Dievs man iedeva to lietu, un man tā lieta tad nostājās Dieva vietā. Ja? Tā var būt. Ja? Uh, Bet va, tad Dievs dod kaut ko, lai aizvest viņu no. Taču nē. Jo Jēkab 1.17. Katrs labs devums un katra pilnīga dāvana nāk no augšienes, no gaisums tēva, pie kura nav ne pārmaiņas, ne pārgrozības ēnas. Mīļais, zini, pa ko ir temats šodien? Dievam ritīgi sirdī ir atkal ir laiks meklēt viņu pašu. ir laiks meklēt viņu pašu. Kāds saka, es nemeklēju savas otrās pusītes dēļ. Es nemeklēju savu biznesu dēļ. Es meklēju viņu kalpošanas dēļ. Nevajag meklēt viņu paša dēļ. Ir ļoti, ir, ir, vid, ir, ir ļoti zemiski motīvi, kāpēc meklēt Dievu. Ir vidēji zemiski vai vidēji cēli. Ir ļoti cēli un ir īstie un patiesie meklē Dievu viņa paša dēļ. Tomēr, skaties, uh, cik bieži apzināti vai neapzināti ir iezadzies tas, ka gribās nevis pašu devēju, bet to, ko viņš dod. Ja? Mēs gribam dziedināšanu, mēs gribam brīnums, mēs gribam zīmes. Mēs gribam, es gribu, es gribu. Vai tad ir slikti gribēt labas lietas? Nē, bet viņas vajag komplektā ar Sapratāt, ja? Ar devēju. Reizēm sanāk tā, dod mums, dod mums, dod mums, dod mums, dod man dienišķo maizi, dod man to zīmes, brīnumu, kalpošanas pieaugumu, izrāvienu, Jēzus Kristus vārdā, amen. Tas viss ir labi, ja nepazaudē 91. signālu. Ja es turpinu dzīvot visvarnā ēnā, ja es turpinu turēties viņam pie rokas. Dzirdi? Ja? Un es savā mūžā ļoti daudz esmu viņu meklējis, viņu, viņa bonusu un labuma dēļ. Tā ir mana liecība. Un cilvēkam gribās maizes, eh, vīna, eļas, nu, visu to labo, ja, kas, ko Dievs dod. Un vēlreiz saka, katrs labs devums un katra pilnīga dāvana nāk no augšienes, no gaismas tēva. Un tur nav ne pārgrozība, ne pārmaiņas. Dievs dod tikai labas lietas. Uh, bet, skaties, es pateikšu vienu Dieva testu Tu vari pierakstīt šo, ka tas ir Dieva tests, un pēc tam es tev vēlnu testu pateikšu. 5. mūzes 8.3. 5. mūzes 8.3. Un tur ir stāv rakstīt šādu vārdu. Un viņš tevi pazemoja, tu, tur ir runa iet pa Dievu. Dievs, un viņš tev pazemoja, lika tev badu ciest un ēdināja tev ar mannu, ko tu vēl nepazini un ko tavu tēvu nebija pazinuši, lai liktu tev atzīt, ka cilvēks nedzīvo no maizes vien, bet ka cilvēks dzīvo no viss tā, kas iziet no tā kunga mutes. Skaties, skaties. Uh, atnāk reizēm cilvēku dzīvēs bats. Uh, bats nav svētība. Atskaitot šoreiz. <laughs> bats nav svētība, atskaitot šoreiz. Bats pēc kā? Dievs paliek greizsirdīgs, ka cilvēka sirsniņa top pārņemta ar tādu apziņu, ka viņš sāk domāt tikai pa zupšķīvi, maizīti. Un Dievam tad ir drusciņi jāpiegriež fiziskais, fiziskais, lai parādītos atziņa pa garīgo badu. Dievs dod tikai labas lietas – ja tas ir veids, kā atvērt tev un man acis un saprast, ka cilvēks nedzīvo no maizes vien, bet no ikatra vārda, kas iziet no Dieva mutes, tad lai svētīts ir šis bats. Lai svētīts tad ir kādu laiku fiziskais bats, kas pamodina garīgo. Jo tad, kad garīgais bats pamodīsies, Dievs zina, viņš ieturēs drusciņu tev maizīti, bet tu dabos viss beigās līdz ar viņu pašu klātnību, ēnu, pilu, patvērumu. Tu dzirdi? Un tu vari teikt, es to visu zinu. Iztestē sev, cik tu tajā dzīvo. Iztestē. Skaties tālāk. Un tas bija Dieva tests. Un tas nav slikts tests, tas nav slikts pārbaudījums. Ja? Tu domā, Dievs nezin, kas ir manā un tavā sirdī? Zin. Mums tikai bija tas jāuzzina. <laughs> Vēlntests. Vēlntests. Un kārdinātājs piestājās pie viņa, tas ir no Mateja 4, ja, šķiet. Uh, un kārdinātājs piestājās pie viņa un sacīja, ja tu esi Dieva dēls, tad saka, lai šie akmeņi to par maizi. Skaties, te ir akal vēlns testē jēzu un akal lieta grozās ap maizi. Ja? Lieta grozās ap maizi. Ja tu esi Dieva dēls, tad saka, lai šie akmeņi to par maizi. Bet viņš atbildēja un sacīja, Stāv rakstīts, cilvēks nedzīvo no maizes vien, bet no katra vārda, kas iziet no Dieva mutes. Vēlns paņem Dieva testu, Vēlns paņem Dieva testu, kas bija Mūzus laikos Izrēlam, tagad noliek to Jēzus priekšā, Dieva testu, Dieva dēlam un nekaunīgā veidā mēģina sagrozīt viņam galvu. Uzdodot, teiksim, Dieva testu sagrozot vēlnišķā veidā. Tas ir tas, ko dara vēlns. Tālāk. Skaties, cilvēkam ir dabīgas vajadzības. Uh, vairums, uh, vairumam no jums un mu, man, uh, es nedrīkst teikt vārdu visi, ja nu šeit ir kāds radikāls, ir, ir, ir dabīgas vajadzības. Un tās ir, saucam, ēst, dzert, pa to let nerunāt tagad, apģērbs ir dabiski vajadzība mums. Ir. Un ceturtā lieta, kas ir? Kas tad? Arī, bet kur tu gulēsi? Pajumt. <laughs> ja? Pajumt. Un uh, triks ir tajā, dārgais draugs, triks ir tajā. Triks ir tajā, kā ar dabisko vajadzību lietām vēlns grib nozakt vissvarīgāko. Atziņu, ka tu nedzīvo tikai no maizes, pajumts un ēdien vien. Un uh, vissvarīgākais ir pats Dievs un viņa vārds. Un reizēm šā, kāpēc ir gavēnis, kāpēc gavēnis ir liela svētība? Tāpēc, ka tu atsakies no ierastām ērtībām, apzināti, apzināti. Gavēns ir viens labs veids, kā apzināti pašam zemoties zem Dieva rokas. Jo ir uzsūtīts bats reizēm, ja? tas nav tavs izraisīts izvēle, tu dzirdi, bet gavēns ir apzināti tāda badīga ciešanās, un tas ir viens no veidi, kā parādīt, es semojos, es eju zem tavas rokas – Tāpēc, ka es gribu savā dzīvē kaut ko vairāk. Tas, tā nav viss mācība par gavēju. Tas bija viens piesitiens, ejam tālāk. Un tagad tāds virsraksts Dieva meklētāji, jeb cilvēki, kam ar visu citu ir par maz. Dieva meklētāji, jeb cilvēki, kam ar visu citu ir par maz. Dārgais brāl mās, Dievs grib, lai tu viņu meklē pašu. Dievs grib, lai tu meklē viņu pašu. Viņa ēnu, viņa tuvumu, viņa sadraudzību, viņa klātnību, viņa patvērumu, viņa pilu. Viņām tas patīk. Un tajā ir iekšā upuris, cīņa un grūtības un gavēnis no kaut kā. Tāpēc, ka dārgas lietas ir jāmeklē, kad ir ping 91. signāls. Nav tā, kad uzreiz viss izdodas. Skaties, Dieva meklētājiem cilvēkam ar visu citu ir par maz. Es ļoti gribu, lai mēs šorīt būtu tādi cilvēki. Dāvids, 73. psalms, 25. pāns. Kad tu esi mans, tad man nevajag ne debes, ne zemes. Rūpīgi sakot, Dāvids pasaka tā, Dievs, ka tu pats esi mans, man nevajag ne, ne paradīzi, ne viss, kas ir uz zemes. Jeb tā, nu es nelietošu tos eh, žargonu vārdu, bet Dāvids saka, man visi bija nav. Psalmos, man nav tā rakstiet, bet atrod viņu mājās. Visi mani avoti ir tevī tevī pašā. Enoks. Cilvēks, kam bija ar visu citu par maz. Un, zini, visos laikos tāda bijuši. Un Enoks vadīja savus gaitas, tas ir 1. mūzes 5.24. Un Enoks vadīja savus gaitas ar Dievu, un tad viņu vairs nebija, jo Dievs viņu ņēma pie sevis. Šito es nošpekoju. Nē, rakstiet nē, bet šito tekstu, ko es jums tagad pateikšu. Viens mācītājs teica, ka Ēnoks tik ļoti cieši un draudzīgi staigāja ar Dievu, ka Dievs pateica, es šito gribu pie sevis. Es nevaru nociesties, ka viņš nomirs tev sevis. Ja? Dievam viņš tik ļoti patika, <laughs> ka viņš paņēma pie sevis. Tu vari teikt, nē, Dievam priekš Ēnoka bija īpaša misija. Man liekas, Ēnokam bija garš mūs, tur dzīvoja ilgāk tajā laikā. Ap 900, 700 gadu. 365 dēļ. Ja? Un dēlu un meitas paliek un, ū, tēt, meklē nav. <laughs> Atēc, es tu, man visiem alga. <laughs> ja? Jūs esat dzirdējuši tās liecības, ka cilvēki miruši nonākuši debesīs. Es neesmu dzirdējis nevienu, kurš pie pilnas apziņas, zinot, ka viņam ir bērni no gadiņa līdz 20 gadu vecumam, gribētu nākt apakai. Enokam bija tāpatās. Ja? <laughs> Enok parauja. <laughs> Viņš saka, ai, lai kuļās tie sīkie tur uz zemes. Ja? Kāpēc? Tev liekas, tas, tev liekas, kā tu tā palva runāt? Mīļie, tas ir Dievs. Tas ir Dievs, tas ir kaut kas tāds, ka pat mīļie bērniņi, ejiet, sitieties paši, kaut kā dievbība es jūsos iedēstīju, <laughs> ja? man ir labi. Paldies Dievam, Dievs visiem tā neļauj. Ja? <laughs> Tad būtu tād, kāds mazs sludinātājs un finansē bērniņiem. Jā, teic, es arī gribu to. Mūzes. Mūzes. Kas ir visdārgākais, visvērtīgākais, ko tev meklēt? Kā pavadīt brīvdienas? Nopeldēties. Rūdz maizi dabot. Kviešu maizi klijām dabot. Reiz nedēļā lasīt atļauties. Paraudāt, ka tev nav desas luņķis žāvēts Es zinu, ka tu tāds neesi, tāpēc es ir ironizēju, neapvainojies. Jūs pusē ir cita gardu. Mūzes, 2. mūzes 34.9. Un tur ir rakstīts šādu vārdu. Mūzes sacīja, viņš saka uz Dievu. 2. mūzes 34.9. Ja es esmu atradis labvēlību tavās acīs, ja es esmu, mans kungs lūdzams nāc jau kopā ar mums, Kaut gan spītīgi ir šī tauta. Un piedod mums mūsu noziegums un grēks un dara mūs par savu īpašumu. Citi, citā vietā Mozus saka, kungs, ja tu nenāc līdzi, es neeju. Kungs, ja tu nenāc līdzi, es neju, man nevajag, man nevajag visu par un ap Dievu bez Dieva. Lai cik tas skaisti izskatīsies, tā, tā ir bezdievība viens no vēlnu lielākajiem trikiem ir radīt dieva šķietamību, imitāciju. Jūs zināt, ka antikrists divos veidos tulkojās. Vienā veidā tas ir varbūt trijos, bet es zinu divus. Anti, tas nozīmē pret. Tas ir, tas ir tā, ka viņš karo visam, kas ir no dieva pretīm. Un otrs ir trakāks veids. I patiesā vietā. Kristus vietā. Tas ir trakāks veids. Tad, kad tu tur cīnies un ir skaidrs, tas ir sātans, tas ir pretspēks, uh, tad, kad viss izskās pareizi, e, morāli, ētiski, dievišķi, garīgi, bet nav, tad kaut kas, kas ir patiesā Dieva vietā, darbojās. Un tas ir tik un tā antīkristus gars. Viņš aizvieto Kristu. Un tas jau ir Mīļie, tur vajag, tur vajag smalku ožu. Tur vajag smalku ožu un lielu pazemību. Tur nevar, o, oh, es, es visu zinu. Ja? Mīļais, tad, kad mēs esam tādā pozīcijā, blaukts mēs jau esam tajā, ne tur. Tur vajag Dievs, es gribu izšķirt, es gribu atpazīt, es gribu atšķirt kreiso roku no labās, labo, no kreisās, ļauno. Ja? Mīļie, mums ļoti vajag pazemību. Mīļie, mums ļoti vajag pazemību. Mīļie, mums ļoti vajag pazemību. Zini, kāpēc? Jo pazemīgie dabon žēlstību. Un tu nekritīsi tikai žēlstības dēļ. Pazemība, pazemība, pazemība. Un tu saki, es esmu sevi izvērtējis un es neredzu, ka es esmu lepans. Ir trīs veidi, kā tu sevi var saskatīt lietas tu pats, diezgan slidens veids, <laughs> bet tu esi aicināts iztiesāt pats sevi, tad kāds tev var palīdzēt ieraudzīt kaut ko no malas, bet tur arī var būt kļūda, bet tā ir svētīga lieta, brāļa māsas dod savā starpā. Un tad, tika, un, un tad Dievs, kad Dievu gaismu un Dievu vārdu spogulī tev ir jāieskatās. Tev ir jāieskatās Dievu vārdu spogulī un jāķeksē testiņi tādi. Man ir pazemība raksturīga vai nav? Man ir pazemība, ja? Dzirdi? Bet tas ir jādara. Sliņķi spogulī negrib skatīties. Kāpēc? Tāpēc, ka tur nē, nav laika. Nu, ja? Man tur ir, nav laika. Kā, kas, kā, kā, kā, kā var būt, ka nav laika? Okay. Un tagad es kaut ko centīšos pastāstīt, kaut ko, par ko man asaras uh, sanāca, un es gribēju raudāt kā bērns, uh, bet uh, es nezinu, vai man sanāks. Es gribu nobeigt uh, ar, ar Mariju, kurai īstais vārds bija Mirjam patiesībā. Uh, esat dzirdējis par Mariju, no Mag, uh, Mariju Magdalēnu. Es gribu precizēt, ka patiesībā tā uh, viņa bija Mirjama no Migdalas. Migdala vai Magdala ir pilsēta Izrēlā. Tas nav viņas uzvārds. Uh, Es nezinu, kas tur ir iztulkojis Mariju Magdalēnu, bet viņa vienkārši bija Mirjama no Migdalas vai Magdalas. Tas būtu tā, kā es uzrunātu Mārts. Mārts latviski ir Mārts no Kuldīgas, un tad es viņu beigās pārtaisītu pa mer Mersiju Kuldi, uh, Goldingen, Mersijas Goldingens. Ja? Un viss domā, ka tas ir viņa vārds uzvārds. Patiesībā, pirmkārt, viņš nav Mersijas, tā es viņam iesauku, esam Devs, ar viņu pašu palīdzību. Viņš ir Mārcis. Un viņš nav Goldingens, bet, kā tev ir uzvārds? <laughs> Komarovskis. Un tāpat tās jā, Marija Magdalēna. Reizēm jūs lasat un tātad es gribu pastāstīt par Mirjam no Migdals. Jeb Marijām no Magdals, nu, kā tulkotāji, ja? Tā ir tāpat Marija Magdalēna. Uh, Jāņa 20, 20. Uh, nodaļā 11 no 17 tur bija gadījums, pierakst rakstvietu, un tur bija tā, ka Marija bija devusies uz kapu, lai vēlreiz svaidītu Jēzu. Viņa jau to bija divas reizes darījusi savā dzīvē. Viņa devās, lai trešo reizi svaidītu Jēzu. Trešo reizi, ja tu paskaties raksts, Marija divas reizes bija svaidīja. Klausies, grēciniece netikle svaidīja svaidīto. Tam ir jānoklikšķi. Mēs gribam, kungs, tev svaidījumu. Marija bija tāda, kungs, es tev gribu svaidīt. Pilnīgi, pilnīgi, pilnīgi 180 grādu revolūcija. Ja? kungs, es tev gribu svaidīt. Un viņa devās pie kapa svaidīt Jēzu Kristu, pat tad, kad viņas visdārgākais, vistuvākais bija miris. Viņa devās pat nāvē parādīt viņam, ka viņa grib vēlreiz viņu nosvaidīt un atvadīties no viņa. Viņa visa nesaprata. Un pat, kad Jēzus viņai parādījās, par ko viņu, viņu noturēja? Par dārznieku. Par dārznieku par dārznieku. Viņi noturēja Jēzus par dārznieku. No tā es noprotu, ka Jēzus izstījās kā cilvēks, bez spožas gaismas, bez kroņiem. Viņš izstījās pēc dārznieka. Tik vienkārši viņš izstījās. Un skaties, atcerieties pirmo gadījumu. Jēzus Marija, kad Marija ienāca pie viena farizēja namā, ja, pie viena augsti, augstu izglītot garīgu cilvēku, reliģiozu un vispār tā laika garīgās elites pārstāvu. O, tas bija labs nams, tas bija dārgs nams, tas bija, viss tur bija. Un viņš Jēzu bija ieaicinājis savā namā, šis farizējs. Klausies, šitas vienkārši, tas ir kaut kas tik dramatisks. Nu, un Jēzus saka, būdams kā jau Jēzus, viņš saka, nu, bet es bez mācekļiem nekur nē. <laughs> un tad viss tā visi tie 12 aiziet, tas farizējs domā, ok, piecietīšu. Ja? Ielauž, ienāk namā, kaut kāds mīlesci, un tad ielaužās viens neaicināts cilvēks. Marija Mirjam no Migdals. Ko viņa sāk darīt? Lūdzu, ko viņa sāk darīt? Viņa nokrīt pie viņa kājām, viņa nokrīt pie viņa kājām un sāk nevaldām raudāt. Viņa tik ilgi raud, ka Jēzum nomazgā kājas. Tajā laikā uh, man patika, kā man arī pamācīja un pastāstīja, cilvēku un lopu takas bija viens un tās pašas šoseis, trotuāru un celiņu. Un cilvēkiem bija ādas sandals kājās. Tu nevarēji normāli noiet bez putekļiem un bez mēsliem un bez zāles paliekām pie kājām. Tā nav dramatizēšana. Tas ir fakts, kā pastaigājiet bez kājām, pa govs takām, ja, pa plāceņiem, mēģina izlēkāt visur, un tu redzēsi, cik tev būs veiksmīgi. Ja? Jēzum bija tādas kājas. Viņa mācekļiem bija tādas kājas. Un, eh, un bija pieņemts, ja tu kādu uzaicini ciemos, tad tu viņam parādi elementāru, elementāru, elementāru pieklājību, sūtot kalpu, kas nomazgā viņam kājas. Visā namā to darīja viszemākās kārtas cilvēks. Visā namā to darīja visnicināmākais, viszemākais kārts cilvēks. Un Jēzus, kad iegāja saviem mācekļiem, farizējs viņu uzaicina. Viņš viņu uzaicina it kā savā namā, bet viņa attieksmi tā kā cūkai. Viņš Jēzum pat nepiedāvā nomazgāt kājas. Elementāra pieklājība – ne Jēzum, kur nu vēl tam salašiņu baram līdz viņu. Un te ieskrien iekšā viena grēciniece netikle, kurai viss ir pie kājas. Un farizējs savā sirdī, ko padomāja? Jēzu, nē, viņš padomāja, ja viņš būtu taisnais vai pravietis, viņš zinātu, ka viņi ir grēcinieci. Ko mācekļi padomāja? Viņi negribēja laist. Mācekļi arī nesaprata, kas notiek. Mācekļi nesaprata, kas notiek. Vienīgi to zināja tikai kungs un Mirjam no Magdals. Viņa raudāja ar savām asarām, ar savu salaustību, ar savu satriektību, ar saviem grēkiem. Viņa raudāja tik ilgi, ar vienu asaru nepietiek, lai piekalt uz lopa mēsls vai putekļus nomaskāt. Pēc tam Sievietes rota ir mati. Sievietes rota ir mati, visk, lai arī viņa bija netikla. Es ticu, ka viņa bija turīga sieviete, ko norāda. Ja, mēs pēc tam redzēsim alabasta boks un tā tālāk. Ja. <laughs> Xbox. <laughs> ko, kā esi tīrs, dvieļi nav. Viņai uzspļaut. Es jēzu nomazgāšu tavs kājas ar saviem, es noslaucīšu tavus kājas ar saviem matiem, ar savu visdārgāko, skaistāko rotu, Jēzu, mani pie kājas, jūs varat smieties, jūs varat atstumt, jūs varat teikt, ka es esmu netiklu, es mazgāju viņu kājas ar savu masarām, es slauku viņu ar savu reputāciju. Man reputācija ir kā, kā, kā vielas, kas ir derīgs mēslēna kāja noslaucīšanai. Lūk, ko Mirjam no Migdals izdarīja. Lūk, kāpēc Jēzus saka, visur, kur evaņģēlijas sludinās, viņu, zin kāds ir pilns evaņģēlijas? Ar Mirjam no Migdals, jeb Marija Magdalē. Tā sieviete ir satriecoša. Mīļā, tā sieviete ir satriecoša. Tā sieviete, mācekļi nesaprat, ko viņi izdarīja. Farizējs nesaprat, ko viņi izdarīja. Jēzus stāv un paliek pikts, viņš saka, liekaties mierā. Un tad viņi atnes materiālo labumu, apmēram gada algas vērtībā, un vienkārši plaukts sasit un svaid viņu, un svaid viņu, un svaid viņu. Un tur akal apkārt cilvēki, kāpēc šito darīja, to varēja izdalīt nabagiem, ja? Tas nebija tikai jūda. Jūda tur bija uguns šķīlējs un kasieris, bet viņi savā starpā mācekļi nesaprot, kas notiek. Marijai vienalga. Mirjamai vienalga. Viņa saka, kad tik es kungs es pie tavām kājām. Un ja es pasaku, jūs strīdaties, kas tur sēdēs pie manas labās vai kreisās rokas. Bet visur, kur sludināšu evaņģēlī, viņi pieminēs turpmāk. Nevienam nav tāds gods, nevienam nav tāds gods, cik es tā spriežu rakstos. Ja? Viņš pasaka šito te. Viņi to darīja vienreiz, viņi to darīja otrais, un pat kad viņas visdārgākais, viņas vienīgais mīļotais Jēzus Kristus bija piesits krustā, un ar viņu vis, visi viņas ieguldījumi, viss viņas ziedojums, viss viņas reputācija, viss viņas salaustīja, visi redzēja, kā viņa zemojās, visi redzēja, kā viņa bija satriekta, un nu, no, Un nu viņš ir apglabāts tas, ko viņi tik ļoti mīlē. Un viņi iet uz kapu, lai pēdējo reizi viņu svaidītu. Lai pēdējo reizi. Un, un tas kungs izrādās ir piecēlies, bet viņi jau to nezina. Un tagad klausies. Un, un kungs ir piepildījis visu taisnību un iet uz debesīm. Viņam jāiziet pie tēva, ja, kā augšām celtam. Viņam jāiziet pie tēva, kā augšā celtam. Un jāiet Dievu pilnībā. Un viņš, viņš tagad, kā teica viens mācītājs, viņš, viņš ir uzlicis kāju uz pirmā debes pakāpienu pēc augšām celšanās. Lai iet pie tēva, nu, visu to asins upuru, ja? jo tikai tad tas upurs ir pilnīgs, kad Dieva debesīs ir nonests priekšā. Un viņš dzird, kāds raud dārzā. Kāds atkal raud. Un raud nevis parasts cilvēks, bet pazīstams asars līst. Mirjams no Migdals asars. Un tagad notiek kaut kas prātam neaptverams. Kaut kas vienkārši prātam neaptverams notiek. Viņš izpircis visu cilvēci. Viņam neviens netrīkst pieskarties. To jūs vēlāk redzēsiet. Viņam neviens, jo ja viņam kāds pieskarās, ja viņam kāds pieskarās, kad viņš ir aizgājis pie tēva, upurs. Kāpēc? Apgānīts. Ja es saku, Viņš apstājās, viņš pieiet klāt pie viņas un uzrunā viņu. Un viņa saka, kungs, kur tu esi viņu licis? Viņa neatpazīst Jēzu. Un viņš viņai izsaka vārdus, viņai atverās acis. Un viņa viņam ir tik tuvu, ka Jēzus riskē ar visu savu misiju. Un dabon uzsaukt viņai, nepieskaries man! Citādāk, citiem vārdiem sakot, viņš viņam pasaka, es negribu otrais iet uz krustu. Tikai nepieskaries. Viss būs labi, tikai nepieskaries man. Tātad tas ir tik tuvu. Tas ir tik tuvu. Un Jēzus pārstāja iet pa trepēm, atgriežas lejā, lai uzrunātu šito sievieti, kas viņu trīs reizes svaidījusi, kas trīs reizes pa viņu raudājusi un kas pat nāvē viņu meklē. Un viņš viņai pasaka, tas ir kaut kas, tas ir, saprot, Jēzum nebija paredzēts attiet ap. Viņam bija paredzēts viss piepildīts, krusts, gariem tur cietumā, gariem izplatījumā, nezinu visu. Šikts pie tēva debes pilnībā. Viņš apstājās, galaktikas visi likumi ir izmainīti. Viņš atnāk pie viena cilvēka, kas, kas atkal slaka viņu kājas, kas atkal ir gatavs ar matiem mazgāt viņu, ja? kas meklē savu draugu, visdārgāko, vistuvāko, kas grib pie kunga kājām atkal būt. Viņš nepieskaries. Visi forši, bet es negribu <laughs> aiziet uz krustu. Ja? Ej un saka to brāļiem un tā tālāk, kas tev neticēs. Ja? Un aiziet apakaļ. Un tad debesīs tur, es nezinu, kāda ceremonija, bet viss. Bet tu saproti, ko Dievs visvairāk vērtē. Ko Dievs visvairāk vērtē. Kad ir kāds, kurš atslauka no, nu, kas, kam ir vienalga savu personīgā reputācija, un tā viņš atslaukās, bet kas ar savu reputāciju ir gatavs laucīt kunga kājas, tikai lai būtu pie viņa kājām. Atcerieties par, ka šīs divas māsas, Mirjam un Marta, Lācara, ja? Es esmu Marta, Marta, tu rūpējies un zūties pa daudz lietām bet tikai vienas lietas vajag. Ko viņi darīja? Pie kunga kājām. Un viņi saglabā, saglabāja šo zemošanos visu cauri visam laikam. Ziedojot no sevs, aizliedzot sev, ļaujot, lai viņi izsmēja, lai viņi nesaprot, bet tā bija kaut kas tāds, kā dēļ tas kungs apstājās un atnāca apakaļ. Mīļie, es līdz galām arī nevar iebraukt šajā lietā. Varbūt tu esi, bet tas ir visdārgākais. Tas ir visdārgākais. Uh, noslēgsim ar lūkšanu. Uh, un, zini, ja tu gribi būt, uh, reizēm cilvēkiem ir grūti Dievu priekšā pat nomesties ceļos jo eh, viņi nav gat, gatavi noslaucīt savu reputāciju. Un šī reputācijas viens no pavadieniem vai auduma gabalēm ir, ko citi par to padomās. Ziniet, te nav kungs ar netīrām mēsliem aplipušām kājām. Bet uh, viņš grib, lai tu viņu meklē. Bet pie tā kunga nevar iet ar izgrieztām krūtīm. Pazemīgie dabon žēlstību. Un ja tu savā dzīvē esi palaidis garām gadījumā, ja tu esi palaidis garām savā dzīvē šo fokusu, kas ir visdārgākais, un ja tavā dzīvē kā bumerangs atgriežas rūpes un raizes, kā, ko es ēdīšu, ko es dzeršu un ko es vilks mugurā, jūs ziniet, un tas tev ļauj aizēnot debes valstību, lūdzu dzenies pakaļ vienīgajam, visdārgākajam vissvarīgākajam. Meklē to kungu tuvumu. Ja? Tā ir ļoti personīga vēsts. Ļoti personīga. Un tā, protams, ir vēsts arī mums visiem kopā. Es arī meklēju Dievu tuvumu. Un es arī reizēm jūtos tā, ka es saku, Dievs, man ir vēl šans, man ir vēl cerība. Ja? Es, es taču nerullēju, es taču nerullēju tā, kā vajadzētu rullēt. Viņš saka, kur ir izēja? Meklē man pašu. Meklē man pašu, gani, kalpo, daries. Tas viss ir vajadzīgs, bet lai tas ir ar mani, meklē mani pašu. Un šī laba vēsts, šī laba vēsts. Un es tev aicinu vienkārši Dievs priekšā. Es gribu divas dziesmas palūgt dievkalpojuma beigās, mums, bet mums nav. Ir? Viena dziesma ir tā pēdējā, ko mēs dziedājam, tas lēnais gabals. Eh, par Jēzu, eh, jā, jā, un otra bija trešā dziesma par to žēlastību, ar to mēs varētu nobeigt. Respektīvi, viens ir tāds eh, skumīgs sākums, nu tāds sirsnīgāks un pazemīgāks, un otrs bija tad par to žēlastību. Jā, jā, jā, jā, jā. Un es gribu pateikt tev tādu vienu lietu, uh, Ivetiņa arī būs? Iveta? Iveta? Eh, pirmās dziesmas laikā eh, eh, vai stāvot, vai sēdot, vai uz ceļiem, vai uz vaiga, man ir dziļi vienalga. Bet kā tev Dievs mudina? Ja tev uzrunāja vēsts, ja tev aizskāra vēsts, tad pirmās dziesmas laikā paskaties, kas tavā dzīvē ir bijis dārgāks vai vērtīgāks, jeb, kad tu vienkārši esi palaidis dārgāko garām, atvainojas par to, uh, lūdzu palīdzību par to, atgriezies no tā, ja? un dzied tīri sirdi šo dziesmu. Ja? Es nepētīšu, es neko neskatīšos. Ja? Kāda jēga? Reizēm ir tā, atbrauc viesas sludinātājs, nosludina, tagad viss pie altāra nožēlot grēks. Ja? Fantastiski darbojās. Ja? ja vajag, varam darīt arī tā. Un ja tu jūti, ka tev ir jāiziet Dievu priekšā un jānokrīt ceļos, dari to. Da, tālāk es nevadu. Es nevadu. Es, ne, es atsakos vadīt tālāk. Es novadu līdz divām dziesmām. Un tad otrajā dziesmā, kas ir to ņiprā dziesma, ja? tā, tā nu, pažēlastība, ja? tad lai tā ir kā, jā, es gribu tālāk, es iet tā, tā, tā. Bet ja tu negribi, tad nedzied viņu. Vien, lūdzu, nedzied. Ne pirmo, ne otro nedar tā. Nekrāj sev grēku liekulības uz sirdi. Labi? Bet ja tu gribi, uh, tad arī ejam tā. Amen? Debes tēvs, es Tev pateicos uh, par šo vēsti. Es Tev pateicos, kungs, Dievs, uh, kungs, piedo, ka man neiznāca. Es gribēju tiešām līdz asarām, ko izdarīja šī Mirjam, debes tēvs, un ka viņa meklēja Tev visdārgāko, un ka viņu pārprata pat Tavi mācekļi, i farizēji pārprata ir mācekļi pārprat. Un mācekļi domāja, ka viņi ir tie pareizie. Redziet, mēs esam ar Jēzu. Farizēji domāja, mēs esam tie pareizie. Jo abi kļūdījās paradoks. Bet tikai viens īsts Dievu lūdzējs nekļūdījās. Tikai viens īsts Dievu meklētājs nekļūdījās. Un mēs pieminam Jēzu, mēs pieminam Mirjam mēs pieminam šo Mirjam, ko latviski sauc par Mariju no Magdalēnas, no Marija Magdalēna, Marija no Migdalas, kungs Dievs, mēs pieminam, ko viņa ir darījusi. Viņa tev svaid, viņa svaidīja, svaidīja to ārprāts, ārprāts, ārprāts. Kungs dos svaidīju, bet tu <laughs> svaidiet man, svaidiet manu salauztu sirdi, svaidiet man ar salauztu garu, Svaidiet man ar pazemību, svaidiet man ar to, ka jūs ilgojaties pēc manis. Svaidiet man ar visu, kas jūs esat. Svaidiet man ar visu, kas jums ir. Svaidiet man. Un redzēs, es būšu kopā ar jums ikdienas līdz pasaules galam. Jēzus vārdā. Amen.